Svaki vjernik i vjernica kao što se trebaju družiti sa Allahovom riječju, odnosno Kur'an i Kerimom, učiti ga, izučavati, proučavati, uviđati Allahove naredbe i zabrane u njemu, u Kur'anu, savjete, preporuke, smjernice, isto tako ništa manje, vjernik i vjernica su potrebni na takav način pristupiti i sunnetu, odnosno hadisima Allahog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kao što i kaže uzvišeni Allah, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Ono što vam da Allahov poslanik, vi to uzmite, a ono što vam zabrani, vi se toga i ostavite. Kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala na drugom mjestu za svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ Doista vi u Allahovom poslaniku imate najbolji uzor u svemu. U svemu. Zato vjednik i vjernica, da bi također bolje poznavali svoju vjeru, detaljnije poznavali svoju vjeru, kako određeni kuranski ajet, određenu kuransku naredbu, zabranu sprovesti u svome životu, neophodno je da izučavaju sunnet Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Zbog toga i postoji Allahom dozvolom ovaj serijal. Za danas imamo veličanstven hadis. Poseban hadis. Kratak, sadržajan, je zgrovit hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Taj hadis nam prenosi časni ashab Sehl ibn Sa'd Sa'idi radijallahu ta'ala On kaže Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqal Neki čovjek ili jedan čovjek došao je Allahovom poslaniku sallallahu alayhi wa sallam pa je rekao Ja Rasulallah dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas Allahu poslanici ukaži mi na dijelo, poduči me dijelu, koje ako budem radio, Allah će me zavoljeti. I zavoljet će me ljudi. Allahu poslaniće, uputi me na dijelo, poduči me koje je dijelo da radim, pa da me zavoli Allah, a zatim nakon Allaha i njegovi robovi ljudi. Pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ja, jer doista nikada ništa od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam nije zatraženo, a da to on nije dao. A pogotovo kada je riječ o pitanjima vjere, vjerskim stvarima, savjetima, smjernicama, pogotovo možemo zamisliti kada je riječ o ovakvom pitanju kako da me zavoli Allah. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam je osoba koja je najbolje znala odgovor na to pitanje. I on, Allah ga je poslao da nam bude svjetiljka. Allah ga je poslao kao najvećeg muallima, učitelja, nije škrtario i dan i noć, svakodnevno, danonoćno, pozivao je Allahu, ukazivao na put koji vodi do Allaha subhanahu wa ta'ala i njegove ljubavi. Kaže čovjek, Allaho poslaniće, ukaži mi na dijelo koje ako budem radio, Allah će me zavoljeti, a zatim će me zavoljeti ljudi. Fekal, pa je Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam rekao, odgovorio, izhed fi dunija juhibbek Allah. Izhed fi dunija juhibbek Allah. Budi skroman na dunja luku. Budi skroman prema dunja luku, pa ćete zavoljeti i Allah. وَزْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسِ I budi skroman prema onome što ljudi imaju kod sebe. Ne traži to od njih, pa će te voljeti i ljudi. Budi skroman prema Dunjaluku, pa će te zavoljeti Allah i budi skroman prema onome što ljudi imaju kod sebe, pa će te voljeti i ljudi. Ovaj hadis je veličanstven hadis. Zabilježio ga je Ibn Mađe, rahimahullahu ta'ala, u svome sunenu. Imam Hakim u svome mustedreku. U Qajli u svome dijelu El Kamil fi du'afa. I mnogi, mnogi drugi. Imam Tabarani, imam Bejhaki i mnogi drugi. Oko ocjene ovog hadisa, učenjaci hadisa, muhaddisi, malo su se razišli. Imam Nebevi Rahimehullahu Teala ocijenio je ovaj hadis dobrim, kao i Hafiz ibn Hajar u svome dijelu Bulugul Maram. Vjerodostojnim ga je ocijenio Imam Hakim u svome mustedreku, a bilo je i učenjaka koji su ovaj hadis ocijenili slabim, poput imama Ahmeda, poput imama Uqailija, Ibn Ređeba, u novije vrijeme Busirija i drugih islamskih učenjaka. Današnji veliki učenjak u hadisu, šejh Abdul Kerim Hudair, hafidhahullahu ta'ala, kaže da ovom hadisu svjedoče drugi hadisi, te ovaj hadis izdiže se na stepen dobrog hadisa. Dakle, njime se može dokazivati i po njemu treba i tekako, i tekako raditi. Prenosilac ovog hadisa, kao što smo čuli, je Sehl ibn Sa'd Sa'idi radijallahu ta'ala. On je bio medinjanin, stanovnik Medine, Ansarija, iz plemena Hazreć. Kao što nam je poznato, u Medini su postojala dva plemena, Eus i Hazreć. Sehli bin Sade Saidi radi Allahu Tealanije iz plemena Hazreć. Otac Saad također mu je, također je bio ashab, drug Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I historičari spominju detalj da mu je babo, da je Sehlov babo sad preselio, umro, otišao na drugi svijet upravo kada je trebala da bude bitka na Bedru, kada se njegov sin Sehl pripremao za bitku na Bedru. Ono što je zanimljivo u njegovoj biografiji jeste spominje se da mu je bilo ime Hazen, da je Sehlu bilo ime Hazen, što bi otprilike značilo tužni. Tužni. Hazen onaj koji je tužan. A počesto ime i odslikava stanje osobe. Govori o osobi ili Allah najbolje zna, to se ne može pouzdano tako tvrditi, ali počesto mi to možemo vidjeti u praksi da ime nagovještava kakva će osoba i da bude. Ne mora značiti, ali počesto, kako kažu, jeli, da ime oslikava stanje osobe, da je obično osoba onakva kakvo, kakvo joj je i ime. Bilo mu je ime, dakle, Hazen, tužni, pa mu je Allaho poslanik, sallallahu alihi wasallam, što je bila njegova praksa, promijenio ime u Sehl, razdragani, lahki, onaj kome je lahko sve činiti, kome, koji je drag i drugim ljudima i slično. Od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam svakako prenosio je hadise. Spominje se u njegovoj biografiji da je prenio 188 hadisa od vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam, a svakako kasnije prenosio je njegove hadise, vjerovjesnikove hadise i od ashaba, spominje se od Ubeja ibn Kaba i drugih, drugih ashaba. Imao je 15 godina kada je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam preselio na drugi svijet, A on, Sehl ibn Sade Saidi radijallahu talan, živio je dugo. Kažu otprilike da je skoro živio stotinu, stotinu godina. Kažu da je preselio 91. godine, godine po hijđri i da je on jedan od zadnjih ashaba drugova Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, koji je preselio u Medini i ukopan je u Medini. O vrijednosti i značaju ovog hadisa izhed fi dunja juhibbeke Allah, vazhed ma inde nas, juhibbeke nas, o ovom hadisu budi skroman na dunjaluku ili prema dunjaluku pa ćete zavoljeti Allah i budi skroman prema onome što ljudi imaju u svojim rukama pa ćete zavoljeti ljudi. O njemu su i njegovoj važnosti i vrijednosti govorili islamski učenjaci mnogo. Imam Ebu Davud, autor poznatog sunena, rahimahullahu ta'ala, kada govori o temeljima sunneta, kaže da je ovo jedan od hadisa na kojima se temelji sunnet, odnosno hadis koji ima upliva, koji ima udjela u svim, u svim oblastima. Đerdani, rahimahullahu ta'ala, kaže da se cijela vjera temelji na ovome hadisu da se cijela vjera temelji na ovom hadisu. Ovaj hadis govori o dobru i dunjaluka i ahireta. Ovaj hadis i njegova vrijednost, njegova važnost najbolje se odslikava u pitanju ashaba i odgovoru Allahovog poslanika alihi salatu veselam. Šta je ashab tražio? Ashab je tražio nešto posebno. Kako da zadobijem Allahovu ljubav? Cilj, pojenta je ta da tebe Allah voli. Svi tvrde, nema muslimana da ne tvrdi da voli Allaha. Svi muslimani tvrde, Allaha, tvrde da vole Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije cilj u tome. Cilj je da tebe Allah zavoli. Ovaj ashab došao i rekao, ja Rasulallah, dulleni ala amelin iza amiltuhu ehabbeni Allah. Allahu poslaniće, ukaži mi na dijelo koje ako budem radio, Allah će mene zavoljeti. Vrijednost hadisa ogleda se u ovome pitanju i odgovoru Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, na ovo pitanje. Cilj svakog od nas treba da bude kako da nas Allah zavoli. I rezultate te ljubavi Allahove ljubavi prema nama, čovjek će najbolje osjetiti, doživjeti, uvidjeti koliko je to vrijedno i oni koji ne zadobiju, kada primijete, vidje na drugom svijetu one koje Allah volio, koju im nagradu daje, poželjeće da su i oni na Dunjaluku tragali za tim dijelima koja vodi do Allahove ljubavi ova ljubav, ahiretska je ljubav. Međutim, ashab je tražio i ljubav na Dunjaluku, ljubav ljudi. Ashabi su posebna generacija. Nisu kao mi. Mi možda počesto danas tražimo blizinu ljudi, tražimo ljubav ljudi kako bismo bili kod njih na boljem položaju, kako bismo dobili nešto od njih radi nekakvog dunjaličkog interesa. Ashabi su tražili blizinu ljudi da budu bliski s drugima kako bi im dostavili Allahovu vjeru. Kako bi im dostavili učenja Islama. To im je bilo najbitnije. Jer jedna od neizostavnih osobina sretnika jeste da pozivaju u Allahovu vjeru, da dostavljaju drugima ono što znaju, u što vjeruju i po čemu rade. Pa su ashabi tražili i ljubav Allaha subhanahu wa ta'ala, ali i ljubav ljudi. Ljubav Allaha subhanahu wa ta'ala da ih voli, da ih podržava, da ih pomaže, da bude uz njih sa svojom podrškom, pomoći i također ljubav ljudi da bi im bili bliski da dostave vjeru. Pa vrijednost i značaj ovog hadisa najbolje se ogleda i možda nam nije potreban ničiji govor od učenja kamako oni bili, najbolje vrijednosti i značaj ovog hadisa možemo da vidimo iz njegove sadržine kako zadobiti Allahovu, Allahovu ljubav. Dakle, ovaj hadis nam govori o tome govori kako da zadobijemo ljubav Allaha subhanahu wa ta'ala i kako da zadobijemo ljubav ljudi. Kako da zadobijemo ljubav Allaha subhanahu wa ta'ala da bi nas podržavao na dunjaluku, pomagao da bi bio uz nas, kako da zadobijemo ljubav ljudi da bismo im lakše i bolje potpunije dostavili Allahovu vjeru i kako da od svega toga imamo koristi na drugome svijetu. U ovom hadisu poslanik sallallahu alihi wasallam daje nam savjet, upustvo. Šta da radimo? Kakvi da budemo na dunjaluku da zadobijemo Allahu ljubav i ljubav ljudi? Pa kaže poslanik sallallahu alihi wasallam izhed fi dunja. Budi skroman prema dunjaluku i budi skroman prema onome što ljudi imaju kod sebe, od dunjaluka i drugoga od imetka i drugoga. Voljet ćete Allah, pa ćete voljeti i ljudi. Ovaj hadis, za njim smo danas u prijekoj potrebi. Zašto? Zato što vidimo da su se ljudi upravo vezali za Dunjaluk. Svoja srca su vezali za Dunjaluk. Zaboravljaju ahiret. Allah dželovala prejasno kaže i nema nikoga da istinitije govori od Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže Jalla wa'ala, el hakumu tekathur, hatta zortumul maqabir kella saufe ta'lamun. Vi se natječete u gomilanju. To vas okupira toliko na dunjaluku, sve dok ne posjetite mezarje, odnosno sve dok ne umrete. Kella, ne valja to. Saznaćete sigurno. U tome ste proveli svoj život, okupirali se dunjalukom, zapostavili Allaha i drugi svijet, to ne valja. Saznaćete sigurno. Danas smo u prijekoj potrebi za ovim hadisom. Budi skroman prema dunjaluku. Šta znači biti skroman prema dunjaluku ili šta znači biti skroman na dunjaluku ili kako se to kaže zuhd ili kaže se asketa asketizam. Mnogi daju pogrešne definicije. Mnogi imaju pogrešno razumijevanje ovog termina i ovog potrebnog dijela. Tako da možda ljude udaljavaju od ove prijeko potrebne osobine. Ova osobina nam je i kako potrebna. Zar ne vidimo da je ona jedan od sebeba razloga postizanja Allahove ljubavi Da. Međutim, pojedini neispravno tumače ovaj termin tako da ljude udaljavaju. Šta je zuhd? Šta je asketizam? Šta znači biti skroman prema dunjaluku? Ljudi vole dunjaluk. Ljudi hoće da imaju. Ljudi ne žele da se pate. Oni i njihove porodice, djeca, da imaju kao što drugi imaju. Je to nam zabranjujete? govorite da treba čovjek živjeti negdje tamo u nekakvoj kućici od čerpića, da ide pješke u nekakvom odijelu, pohabanom i slično, šta je zuhd? Jednu od najljepših definicija dao nam je Alija ibn Abi Talib radijallahu ta'ala plemeniti i časni ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i njegov četvrti halifa. Kaže kratko, prejasno i prelijepo. Kaže, nije zuhd, nije asketizam da ne posjeduješ ništa od dunjaluka, već je zuhd, asketizam da ništa od dunjaluka tebe ne posjeduje. Allahu akbar. Nije zuhd da ti ništa ne posjeduješ od dunjaluka, već je zuhd da tebe dunjaluk ne posjeduje. Odnosno da se ne okupiraš tim dunjalukom, pa da sve drugo žrtvuješ radi tog dunjaluka, pa da i da svo, svoju vjeru žrtvuješ radi tog dunjaluka. To je pogrešno. Zuhd, nema smetnje da imaš dunjaluka, ali da ne robuješ tom dunjaluku, već gospodaru dunjaluka. Allahu dželavala. Ako Allah kaže tamo robe, tamo robe. Ako Allah kaže ovoliko robe, daj tom i tom. Toliko Allahu dželavala se pokoravaš, jer taj dunjaluk ima svoga gospodara Allaha, on ti je to dao. To ti nisi svojim rukama postigao. Sličnu definiciju dao je i Ibrahim ibn Edhem, rahimahullahu ta'ala, kada kaže nije zuhd da ti ruke budu prazne od dunja luka, već je zuhd da ti srce bude prazno od dunja luka. Allahu akbar. Nije zuhd da ti ruke budu prazne od dunja luka. Možeš imati. Ashabi su imali mnogo drugovi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pogledajmo koji su dolazili i postavljali ovakva pitanja i nakon što bi dobivali odgovore na ta pitanja, postupali sigurno po njima, nisu se razilazili sa odgovorima Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam, radili su. Budi skroman prema Dunjaluku, bili su skromni prema Dunjaluku. Šta to znači? Da nemaju ništa u rukama? ne. Abdurrahman ibn Auf, rahimahu, radijallahu ta'ala, jedan od posebnih ashaba Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, kažu kada je preselio, kada je umro, otišao na drugi svijet, da se iza njega njegova ostavština, zlato koje ostavio za sebe cijepalo sjekirama, dijelilo sjekirama, Poznato nam je Osman radi Allahu Tealan, treći halifa Allahovog poslanika, alihi salatu oslam, koliko je imao i metka, koliko je udjeljivao na Allahom putu, Ebu Bekr, Omer i slično. Bili su imućni, međutim nisu robovali tom i metku, već gospodaru i metka Allahu Đallavala. Kaže Ibrahim ibn Edhem, nije zuhd da ti ruke budu prazne od dunjaluka, već je zuhd da ti srce bude prazno od dunjaluka. Dakle, u ovom hadisu postoji mnogo poruka za nas. Mnogo pouka koje bismo trebali uvidjeti i po njima svoj život uskladiti. Ovaj hadis nam govori o ambicijama, visokim ambicijama, ashaba drugova Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Kako rekao, želja im je bila na prvom mjestu, što bi trebala biti i nama. Želja im na prvom mjestu je bila da ih voli Allah, pa da ih nakon toga vole i ljudi. Ako su to oni, oni koji su najbolji ljudi kod Allaha subhanahu wa ta'ala, niko njihov stepen ne može dosegnuti ako su to ipak oni tražili, zar mi ne bismo također trebali tražiti? I zar ima nešto preče i bolje i vrijednije od toga da te voli Allah, a zatim da te voli i ljudi? Nakon toga iz ovog hadisa vidimo, dolazi ashab i kaže, ja Rasulallah, dulleni ala amelin iza amiltuhu, ahabbeni Allah. Allahov poslaniće, ukaži mi na dijelo koje ako budem radio, Allah će me zavoljati. Allahova ljubav postiže se dijelima, žrtvom, žrtvovanjem, dijelima. Mora se nešto raditi da bi te Allah zavolio. Ne može se prizivati i govoriti kako je neko vlija, kako je neko ovakav, onakav, kako njega Allah voli, kako je on Allahov miljenik poseban kod Allaha, a nema dobrih dijela. Nema mnogo dobrih dijela. Nema ibadeta. Niti ima e, dobročinstva prema drugima. Gdje su kuranski ajete u kojima Allah subhanahu wa ta'ala kaže da voli ove, da voli ove i slično, da voli dobročinitelja, da voli bogobojazne, da voli one koji su lijepog ponašanja? To su dijela kojima se moramo odlikovati, koja moramo raditi, pa da koliko toliko možemo se nadati Allahu i subhanahu wa ta'ala ljubavi. Zatim vidimo da naša sva stremljenja, naše težnje treba i da budu usmjerene ka tom cilju, da nas voli Allah. Nema smetnje da tražimo i da nas vole ljudi, mako oni bili, Međutim, da težimo ka njihovoj ljubavi na ispravan način, onako kako nas podučava naša lijepa vjera dini islam, tako što ćemo ljudima nazivati selam, širiti mir, širiti pravdu, širiti dobro, davati hedije, poklone i slično. Mako oni bili, cilj da nas ljudi zavole, cilj toga jeste da im dostavimo vjeru u najmanju ruku da im pokažemo ljepotu naše, naše vjere, pravu sliku naše vjere. Vidimo iz ovoga hadisa i potvrdu Allahove ljubavi da Allah voli. Allah voli. Postoje pojedine grupacije, sekte u islamu koje negiraju Allahu ljubav. Allah voli. Jasno se u ovom hadisu kaže i u brojnim kuranskim ajetima da Allah voli. To ne znači da je Allahova ljubav kao i naša ljubav. Sve osobine koje uzvišeni posjeduje kod sebe Allah subhanahu wa ta'ala su osobine koje dolikuju samo njemu. Lejse ke mislihi šej, njemu ništa nije slično, nikomu nije sličan. Osobine Allaha subhanahu wa ta'ala su onakve kakve dolikuju samo njemu i nikome drugom. Naše osobine, ljudske osobine su onakve kakve dolikuju nama. Nema sličnosti između stvoritelja i stvorenja. U ovom hadisu, dakle, ističe se vrijednost skromnosti prema dunjalu koji skromnosti prema onome što ljudi imaju kod sebe. Da pa čovjek ne teži da se ne okupira dunjalukom i ako želi da zadobije ljubav ljudi da se ne okupira, odnosno da ne traži od ljudi ono što oni imaju kod sebe, niti da se takmiči s ljudima u postizanju toga što oni žele. Jer što nam se više pridruži i želimo da postignemo jedan te isti cilj, zasigurno da će se tu početi javljati mržnja, zavist, sukob, ružne riječi, udaljavanje srca, a nakon toga i udaljavanje, udaljavanje tijela. Zato u udaljavanju od onoga što ljudi imaju u svojim rukama i čemu ljudi teže, rahatluk je. Rahatluk, time ćeš, ako ne budeš tražio od ljudi ono što oni imaju kod sebe ili ne budeš se takmičio s njima u onome što oni žele za sebe, bit ćeš rah rahat, Živjećeš u rahatluku, bit ćeš siguran od njihovog zla i postignit ćeš, postignit ćeš njihovo dobro, odnosno ljubav. Ljudi će te voljeti. Ne tražiš od njih, oni su mirni od tebe, ne trebaju ti ništa dati, ljudi će te voljeti. Naprotiv, ako im ti budeš odkoristi, ti im budeš pomagao, onda će te zasigurno, zasigurno zavoljeti. Tako da je ovaj hadis poseban hadis, govori nam o najvećoj ljubavi koja postoji, a to je Allah subhanahu wa ta'ala ljubav i to je ono što nam treba biti cilj, a nakon toga, nakon toga i ljubav ljudi kako bismo im dostavili ovu lijepu, našu vjeru, dini, islam. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini takvim njegovim iskrenim robovima i istinskim sljedbenicima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji će ovaj hadis i druge hadise njegove vjerovjesnika alaihi salatu wa sallam dobro shvatiti, razumjeti, a zatim i u praksu primijeniti.